da zamu yi da wannan ayyuka da zamu yi na wannan wata ya Allah ya zama muna wasila Allah ka ɗauke mana wannan bala'i ka ɗaukewa duniya wannan bala'i kuma ka ba mu ikon dawowa mu bauta maka kamar yadda ya kamata a yi to wannan sura dai tana maganar siffofin munafukai da yadda ake mu'amala da su da yadda kuma al'umma za ta kare kanta daga sharrin wayannan munafukai Allah yakan muna bayanin siffofinsu siffofi wanda yake ke keɓanta da shi domin munafukan iri-iri ne sinfi-sinfi ne nau'i-nau'i ne sannan kuma akwai ta siffofi wanda suka haɗa gaba ɗaya wannan aya da za mu karanta yau Allah na jawo hankalin munafukai domin su bar wannan kafircin da suka kulla a zuciyarsu su dawo su yi imani su shiga cikin jama'a shine Allah yake cewa alam ya'tihim naba'u yani khabar shin wa'annan munafikan labarun allazina min qablin wa'anda suke gabanin su bai zo musu ba alami atihim ba su ga yadda Allah ya da wanda mutanen da suka wuce ba suka kafirta suka bijire kuma Allah ya zo ya halaka su kuma Allah na da hanyar da yake iya halaka duk wanda yake so ta yadda yake so yanzu dai gashi duniya mun gani wani kwaro ne ba mai iya ganin shi da idon shi sai dai an sa manya-manyan gilashi na kallo a iya ganin shi amma ya buwayi dan adam dan adam da ya mallaki kayan yaki da za su iya wato kona garuruka ma amma dan kwaro karami Allah ya zo ya bi yana addaban al'umma da shi wannan Allah mai wannan karfin nan shin munafukai ba za su tuna su duba su gani ba Allah zai iya kama su kuma yayi haka min qablihim kamin su Allah yayi suwa yayi qaum nuh Allah ya halaka mutanen nuh wa'ad وهو قوم هود وثمود متانا ثمود هود قوم صالح وقوم إبراهيم هكذا متانا النبي إبراهيم وأصحاب المدينة هكذا متانا أصحاب المدينة وهون سوني قوم شعيب والمؤتفكات مؤتفكات سونا وندا أكا جركتي أكا أكا جوي قصصو سواي وينن قرى قوم لوط متاني واتوكوكو قيوكا وندا يكي متانا لوط وندا أنسانسو دا ونن wato namiji bi namiji yana sha'awar shi ai ahluha mutanen ta kenan A rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu bil mu'jizat da mu'jiza mu'jiza shine abinda annabi zai zo ya nuna ya tunkari wani wanda zai iya yin shi wanda ya nuna cewa lalle daga Allah ne ba daga shaitan bane mu'jiza tana da bambanci da sihiri sihiri walwala ke wa mutum ido wayo ne إنما <coughs> صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أما معجزة duk wanda ya ganta ya san wannan abun daga Allah yake domin ba mai iya yin shi sai rabbul alamin to wayannan annabawan sun zo da mu'jizozi fa kazzabuhum wayannan mutanen qaum lu wa ad wa thamud wa qaum ibrahim wa ashabul madina wal mu'tafikat dukkan su suka ƙaryata da wayannan annabawa fa uhliku sai Allah halaka su to shin munafukai an aiko muku annabi annabi nan ya zo muku da mu'jizozi mu'jizozin ma da suka fi mu'jizozin da yawa domin da mu'jiza hissiya ce ana so an gani yanzu wannan mu'jiza ma'nawiya ilmiya abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo na mu'jiza suna gani to aka halaka wayancan wannan maktasara ala hadhihi as-sitta Allah ya faɗi wayannan mutane bai faɗi sauran mutanen da Allah ya halaka ba li'anna atharuhum baqiya domin larabawa suna ganin kufan wa'annan al'umma dukansu baqiyatun wa biladuhum bisham wal iraq domin wa'annan an halaka su ne a ƙasar sham wato ƙasar syria wal ƙasar iraq wa kullu zalika qaribun min ardil arab duk wa'annan suna wurare ne wanda suke kusa da ƙasashen larabawa wa kanu yamuruna alaiha sun larabawa suka kasashe suna ayarin su na fatauci suka wuce a wurin wa'annan garuruka suna ganin yadda Allah ya halaka mutane zaka ga mutane suna sassaka manya-manyan duwatsu suna yin gidaje zaka sallalle mutane na Allah yi su da ƙarfi kuma Allah yi su da hikima da basira amma domin ƙaryata annabawa Allah ya halaka su ga asaruhum wato ga kufan su nan har yanzu ana bi ana wucewa wa kanu yamurun alaiha wa ya'rifunaha kuma laraba sun san wayannan wa akhbar ahliha kuma sun san labarin mutanen cewa Allah ya halaka su ne duk sun san wannan wa qad zakara qur'an kayfa uhliku kuma qur'ani ya zo ya bayyana yadda aka halaka su fi ba'd al-ayat a wasu ayoyi illa qaum ibrahim mutanen ibrahim ne Allah bai nuna muna cin qur'ani cewa ga yadda aka halaka su ba amma uhliku bi salbin ni'mati anhum Allah ya halaka mutanen ibrahim da cire ni'ima daga gare su to Allah ya ce qaum ibrahim qaum ibrahim mutane iri biyu ne in an ce qaumu nuh ko qaumu lut mutanen da aka aika wannan annabi zuwa gare su to shi annabi ibrahim alaihi salam yana da rayuwa biyu yayi rayuwa a iraq namrud suka nemi mutanen su kona shi suka sa shi wuta sannan ya hijira ya koma falastin wato kasar sham wayancan kafirai ne mushrikai su sannan kuma da ya dawo sham mutanen shi yanzu suka zama zuriyar shi asbat wannan annabin Allah wanda yake shine Khalilullah bai samu wannan matsayi ba sai don imanin shi id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wato ba wanda a zuciyar shi bai wani kwankwanto na musulunta ba banda annabi Ibrahim sai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da Allah ya ce mishi ka miƙa wuya yace na miƙa wuya nan take ya yarda da Allah tsintsan tauhidin shine annabi Ibrahim ya fi soran to wannan annabi ibrahim din na kuma zuriyar shi ta annabawa to amma me ya faru wannan zuriya annabawan nan kuma yanzu daga baya da suka samu ni'ima Allah ya bude musu sai muka su ne suke yin abin da kafirai ke yi shi yasa wanda yake yana cikin irin wannan tsatso kuma ya lalace to har ya fi ma wanda yake mushirki kafiri wanda bai wanda <coughs> Allah bai aika mishi manzanni ba to su Allah bai faɗi yadda halaka su ba sai dai abinda aka yi an cire musu ni'ima Allah ya halaka su da cire musu ni'ima فما كان الله ليظلمهم الله بكسنشي ليظلمهم الله عذبتا سوا بان يعذبهم بغير ذنب واتو يا عذبتا سوا با tare da wani zunubi ba walakin kanu anfusuhum kasance kanuwan ne da kansu zalunta kansu domin suna yin abubuwa na barna na kuma saba ma Allah fannasul munharifa ita rai fa wanda yake ta karkace daga gaskiya tabturuha alquwa lokacin da ta samu karfi sai sai ya karkatar da ita ta fara girman kai kuma ta kiyarda da gaskiya fala ta tazakkar saboda ka irin wannan rai in Allah ya bata ƙarfi bata tunani bata amfani da iliminta wala tazuru sar'al awwalin bata kuma duba inda Allah ya kada waɗanda suke gabaninta na mutanen farko kabla haka kafinta hatta ta haƙa alaihim kalmatullah har sai lokacin da kalmar Allah ta zama ta wajaba kansu wato kalmar Allah nan ta halaka su wa ya'khudhuhum akhdha azizin muqtadir sai Allah ya kama su kamawa na mabuwayi mai ƙarfi muqtadir wanda yake da iko wato yanci in Allah ya ba mutane ƙarfi ya ba su dukiya ya ba su lafiya batarat sai ya zama girman kai ya shige su ya zama kuma ba su ganin cewa wanda ke gaban su ai ga yanda Allah halaka su domin suna cikin annashawa na kuɗi ko na mulki ko na ma menene wa fi muqabalatil munafiqin to Allah ya bamu maganan munafikai ya zo da wannan aya yana musu gargadi ku duba na bayan ku ku samu ibra abun kula da na bayan ku mun halaka su mun halaka qaumu nuh mun halaka a'ad wa thamud wa qaumu ibrahim wal mu'tafikat aka juye kasar su gaba daya ƙasar suna na har yanzu shine datsi wanda ya je Jordan zai gani wannan datsi ba wani abu bane kasa ce Allah ya koyi sama da ita sai ce ta dawo ta faɗo har ta zama kogi kogi ne wanda yake babu wani abu mai rai a ciki to shin wa fi muqabalatil munafiqin tunda Allah ya ba mu labarin munafiki dan kada ya sa muna ya'at kada ya sa muna yanke ƙauna. to masu fuskan masu fuskan wato wanda suke fuskantar munafikai wato akasin su bayan Allah ya ba mu shi wa ausafihim da siffofin munafikai wa ma addallahu lahum da abinda kuma Allah ya shirya musu min aljaza'i almuwafiq li amalihim da sakamakon da Allah ya ba su wanda yake ya dace da ayyukan da munafikan suke yi to yanzu kuma yazkurul mu'minina as-sadiqina fi imanihim Allah zai gaya muna yanzu zai ambaci mumunai as-sadiqina masu gaskiya fi imanihima ma imaninsu shine sai na Allah ya ce faqal kamar yadda Allah ya gaya mana sifofin munafukai da ayyukansu da wa'adin da ya musu da yadda zai kare zai halaka su to Allah kuma ya juyo ga wanda ke fuskantar su wato mumunai wal mu'minuna wal mu'mina su kuma wayannan mumunai da maza da mata as-sadiquna fi imanihim wayanda ke suna suna gaskiya cikin imanin su ko suna gaskawa cikin imanin su ba'duhum awliya'u ba'd sashan su majibintan sashe ne abokan juna ne masu taimakawa juna ne wato bayani da husni halim Allah na ya bamu bayani na halayen su wanda yake da kyau halan wa ma'alan halin su wa ma'alan da kuma makomarsu bil wasiyati min al ma'unati wan nasr domin suna wasiya da juna na taimakon juna wan nusra da taimakawa agazawa juna wato mumune maza da mata sashen su cikin wani sashe waliyai ne suna taimakawa juna me suke na taimakawa juna Ya na bil ma'ruf mumini kullun ya umurni yana umurni ne bil ma'ruf abinda aka sani a shari'a wayan hauna anil munkar suna kuma hani daga abin da yake munkari abu wanda yake ba a san shi ba bako wanda yake munkari wanda ba kyau wa yuqimuna salata wa yutuna zakka suna tsayar da sallah kuma suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma suna ma Allah da manzon shi ta'a ulaika sayarhamuhumullah wato wayannan lalle Allah sa wato nan gaba Allah zai musu rahama wato ranar tashin kiyama kenan kuma tunda duniya rahama shi daman ta ta yawarci kowa inna Allah lalle Allah mabuwayi ne la yu'jizuhu shay'un min injaz Allah ba abin ya buwaye shi da ya aiwatar da shi an injazi wa'adihi wa wa'idihi ba abin da yake yana buwayan Allah da cewa ya aiwatar da abin da ya alkawali da kuma abin da ya gargadi na tsoratarwa da hani hakimun wato kuma Allah yana da hikima me hikima shi ya da'u shay la ya da'u shay'an illa fi mahallihi Allah bai saka wani abu sai a wanda yake wurin shi shine hikima ka sa komai a matsayin shi a wurin shi to Allah hakimin duk abin da kaga ya faru duk abin da kaga Allah yayi da wata hikima yayi da wani ilimi fa huwa wa'dun lil mu'minin to wannan wa'adi ne ko ko wannan alkawali ne ga mumunai wa wa'idun lil munafiqin sannan kuma wannan gargadi ne da tsoratarwa ga munafukai cewa fa ga abin da Allah ya yi ma mumunai tattali na rahama wadda za su same su za su samu wannan mutane in sun je aljanna ma'anan shi kenan su ma munafikai su san cewa in ba su yi imani ba imani da ikhlasi makoma su kenan wa'ada Allahu almu'minin جنات تجري من تحتها الانهار ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله المؤمنين والمؤمنات ألا يا ومؤمني مزاد ما يا موسى الكولي جنات تجري من تحتها الأنهار wato suna da gonaki ko ƙarƙashin su ƙorami suna gudu al'anhar khalidina fiha suna masu dawama cikin wayannan gonaki kuma sakina tayyiba kuma ya musu alkawalin wato gidaje masu kyau tayyiba fi jannati adn wata aljanna wadda yake adn iqama yana wadda ke aljannan tsayuwa wa ridwanu min Allah akbar sannan kuma yadda Allah yadda ko daga Allah shine akbar wato Allah yadda da kai yafi ma duk aljanna da zai baka ni'imar Allah yadda da kai yafi aljanna shi yasa ake cewa ran tashin kiyama lokacin da Allah zai bayyana ga mutanen aljanna su ganshi gani kamar yanda mutane suke ganin cikakken wata da yake ba hadari su ganshi kwararo haka mutane su ganin Allah kuma ba wani abu da ya fi musu daɗi kamar ganin Allah subhanahu wa ta'ala amma ya sifun a'zamu min zalika kulle wato Yardar Allah Allah yadda da kai ya fi girma akan Allah ya baka gonaki da koramu suna gudana ƙasar su zalika huwa al-fawzul azim to wannan fa shine cin nasara al-azim mai girma wannan maganar Allah ce Allah ke cewa fa wannan shine cin nasara mai girma a ganin ubangiji to kasancewa abun ido bai gani ba kunne bai ji ba ai ar wato yadda Allah al fawz shine cin nasara da tsira ai akbaru mimma ya'uduhu nas yafi akan abinda Allah yake wato eh, musu alkawali da shi fawza min hitamid dunya shine cin nasara daga abubuwan nan na duniya masu karewa hitam wato abubuwan da yake basu da amfani na duniya cin nasara da yarda Allah yarda Allah ita ce cin nasara ta kike wa ba'da wa ba'da tamyiz بين المؤمنين الصادقين والمنافقين الذين ادعوا الاسلام to yanzu Allah da ya warware muna ya raba mu tsakanin mu'minai as-sadiqin masu gaskiya wal munafiqin da munafiqai alladhina da'u masu wato ikirarin cewa su musulmai ne ko bil lisani da harshen su ya amuru Allah nabiyahu yanzu kuma Allah ya zo tunda an rabe muna ga kafirai ga munafukai ga kuma muminai mukhlisin tunda Allah ya rabe yanzu Allah ya umarci nabiyin shi bi jihadil kuffar to zai ce to lalle ya kamata yanzu kuma lokaci yayi Allah ya umarci wato manzon shi eh, ya ki kuffar ya ki kafirai wal munafiqina da munafiqai ويبين أن المنافقين والكفار بأقوالهم وأفعالهم الذين تناقض شريعة الإسلام كما ألنا بين شوى المنافقين كفار سو منافقين كافرين amma me kafirai ne bi aqwalihim wa af'alihim kafirai ne da abin da suke faɗa na maganar su da kuma abin da suke aikatawa na ayyukan su allati tunaqidu shari'a wanda yake tana sabawa shari'a musulunci faqal to Allah ya ce ya ayyuhan nabi wannan kira ne kai tsaye zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam me Allah ya ce mishi jahidil kuffara bisayf ka yaki kafire wanda suka kafirta da kai da takobi wal munafiqin bil lisani wal hujja amma munafikai ka yaƙe su da harshe wato kai musu magana ka kawo jawo hankalinsu da hujja waghlud alaihim kuma ka tsananta a su bin bintihar wal maqt wato da tsawata musu da kuma kyamarsu wa ma'awahum jahannama wa bi'sal masir kuma karshen su makoma su jahannama kuma tir ta zama makoma almarja wa hiya almarja hiya tir ta zama makoma to nan Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim ya manzo ka yake su wato mutane sun shigo cikin jihad har sun sa musulmi na inkarin wani abu ana inkari musulmi sun kai suna inkari su ce annabin ku daman ya zo da takobi kuma annabin ku shi ya kawo sababin da kuke wa'annan kashe-kashe da kisa da terrorism da sauransu domin gashi nan in kuma ka ce a terrorism din nan ba musulunci ba ne sai su kawo maka ayatul jihad gashi nan irin wannan ayoyi ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiqina waghluz alaihim sai suka maka irin wannan ayoyin jihad jihad jihad to abin mai sauƙin fahimta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin injil da taura al-munharifa wadda take a yanzu wanda su ma duka suna cewa ba mu san ainihin masdarin wannan littafin da muke da shi ba in an ce gospel according to mark ko luke ko kaza waye mark waye luke why ba su sani ba according to babu tabbas su ma a wurin su babu tabbas sai dai kai imani me yasa domin ruhul qudus a wurin su yana nan ba zai yarda barna ta shiga ba shine kawai aka yi mu kuma saƙaninmu. mu musulunci yanda aka tsare wannan littafi wannan qur'ani ta hanya uku yanda bai yiwa kuskure ya shiga dama Allah ya alkawali inna nahnu nazzalna dhikra inna lahu lahafizun Allah ce ni saukar da wannan littafi kuma ni zan tsare shi mu za mu tsare shi Allah ya alkawalin zai tsare littafin shi bai bar ma wani ya tsare ba ta ya Allah ya tsare shi ba mala'iku ya kawo suka tsare ba a'a mutane ya sa suka tsare ta ya tsare shi littafin nan tun da ake saukar da shi kowace aya kowace sura ta sauko nan take ake rubuta ta wato taqyid bil kitab rubuta ta ake yi ba kawai an tsaya an dogara akan haddacewa mutane ba domin mutum duk yadda yake wahami zai zuwa mishi aka rubuta a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lasta alaihim bi musaytir nan saytir din nan sa'ad za a rubuta ko sin haka annabi harafi ma zai ce ka sa sa'ad ba sin ba harafinta komai na qur'ani sai da aka rubuta shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya kuce a rubuce sannan kuma a haddace aka haddace shi to bayan kauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara qur'ani nan ta hanya uku ya zama an tattara shi an rubuta shi daga wa'annan ɓangarorin da aka rubuta wani lokaci akan fata wani lokaci akan kashin kashin ah, kafada wani lokaci akan ganye aka tattara shi aka fito da wato <clears throat> nusha wadda yake an gyara komai an cire duk wani kurakuren da wasu za su yi kuma aka haddace shi saboda haka Allah ya tsare shi a rubuce Allah ya tsare shi a riwaya an rawaito shi riwaya mutawatira daman riwaya mutawatira ba a tambayan waye rawaito domin yayi yawa kamar yanzu ne kace maganan corona corona ta shafi china china ba ta shiri da america america ta shafe ta ta shafi ah, rasha ta shafi isra'il ta shafi saudi arabia ta shafi kowa da kowa duk mutumin duniya ya ce akwai korona, saboda haka yau wanda ya ce ba korona, don Allah ku kai shi asibitin mahaukata wannan ba dan adam bane wannan tawaturi ya tabbata akwai korona to yanda kai yadda akwai korona, haka tawaturi ya tabbatar da wannan qur'ani shine an mala'ika jibril ya saukar da shi akan muhammad sallallahu alaihi wasallam shine domin tawaturi sannan hanya ta uku da Allah tsare shi larabci sai Kur'ani ya dace da rubutu ya dace da riwaya kuma ya dace da larabci domin an ga gwaranci a ciki ba za a ce a wanda ba kurani bane saboda ka Allah tsare kur'ani shi to sauran littattafan fa la sun bace zabur ta bace injil ta bace taura ta bace waye batar da ta mutane suwa ke lalata wayannan littattafan munafukan cikinsu munafukan cikinsu ke lalata littattafan Allah Isa alaihissalam ya zo ya yi bayani ya ce ma mabiyan shi kada ku shiga wani gida sai gidan batattun bani Isra'il ya ce an aiko ni ne zuwa ‘ya'yan Isra'il amma baya yan tafi mutumin da ke yakin su da isa na da rai daga baya ce a'a na musulunta na yadda kuma yazo ya ce musu ai na ga isa ya zo min ya kazatan ina tafiya zan je da masko ya zo min ya kazatan shi mai yakin su fa ya gan shi ya kazatan kuma ya ba da umarnin cewa yanzu wannan kira ba zuwa bani isra'il ba a je a ba har wa'anda ba bani isra'il ba a mai da shi addinin duniya mutum ɗaya me yasa domin addinin isa alaihi salam da na sauran ba sa yaƙin munafikan cikinsu saboda munafiki zai fito kawai ya karkatar da mutane addinin musulunci shi yasa Allah ya koro muna siffofin munafukai ya koro muna yanda Allah zai da su ya koro muna yanda wulakancin su tun duniya za a gan shi, saboda haka Allah ya nuna muna ya ce ma annabi jahidul kuffara wal munafiqina saboda haka musulunci bai da munafiki ya shigo ya ya canja wannan addini ba sam sai da aka tabbatar da shi Qur'anin shi da sunnar shi da ibada shi komai sai da aka tabbatar da shi sannan aka sake munafukai suka zo yanzu ke batar da mutane amma me duk mai son sanin Allah na asalin na nan shi munafiki da ma faɗa <clears throat> ya muruna bil munkar za su kawo muku bid'a ita ce munkar abinda ba sani ba amma mu ne za su kawo muku ya'muruna bil ma'ruf za su kawo muku abinda aka sani shine sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in ka ji ana fada tsakanin bid'a da sunna bid'a da sunna yaƙi ne tsakanin mumuni da munafiki mumuni da munafiki wannan yakin shi ya tsare musulunci wanda ba a same shi a suran annabawa ba su munafikan sai suka rinjaya suka canja littafin sai ya bace amma mu mumune ke tsare littafi ya amuruna bil ma'ruf amma su kuma munafukan mu na musulmi ya amuruna bil munkar amma na sira a magana littafi kenan to maganan mutane fa Isa alaihi salam da yazo aka kama shi yahudawa suka mai makirci wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin suna so su kashe shi Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ba dhann sun zo dai su kashe shi wa ma qataluhu yaqinan Allah bai bari suka kashe shi ba amma suna tsammani sun kashe shi amma Allah bai basu ba ina wannan bayani ne don ku fahimci me yasa in annabin ƙarshe ya zo yanzu Allah ya riga ya ce ba ni ba kafurai ba ni ba munafukai munafukai su ne masu siffan mummunai kafirci a cikin siffan mummunai yanzu Allah ce la ba zan bar su su ɓata wannan risala ba domin in na bar kafurai in na bar eh, munafukai suka bata wannan risala shi kenan dan adam ya shiga duhu duhun duhu ku ga wani abu muna maganar corona yanzu ku ga wani abu da yake musulunci ya muna musulunci ya zo ya nuna muna cewa irin annoban nan da ake yi kowa ya keɓe don kata yaɗu duk ƙasar duk ƙasar da ta samu sauƙin corona daga china irin su dubai su wa'yan nan za ka ga wani abu ne suke da shi mushtarak sun iya riƙe al'umma al'umma ba ta fi ta cuɗanya da junanta ba sannan kuma suna ba su abinci suna ba su abinci sun haɗa wannan biyun domin ka tsare mutane ba abinci to shi ma musiba ne in ka bar mutane suka fita kuma musiba to duk al'umma da ta samu nasara za ka ga sun tsare to me yasa addinin mu ya muna bayani addinin mu ya muna bayani saboda haka mun iya ɗaukan shawaran mu yi abu kai tsaye domin muna da hujja tun daga Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yace muna duk wani al'amari in yazo na tsoro kada mu yanke hukunci mu koma wurin shugabanni ayi bincike kuma shugabanni su sambai masu ilimi to an tara masu ilimi duk likitan duniya duka kakaf ya ce eh wannan cuta na fita daga wane zuwa wane me magani to a rabe mutane kun ga qur'ani ya nuna mana mafi sauri yanke hukunci sunna manzo tace to in ana irin wannan kada wannan ya shiga mai ciwo ka asa cikin eh, marasa ciwo alhamdulillah wannan ni'ima da muke da ita domin an tsare littafin akali, to su fa ba tsare ba suna can suna ban kaura shine rahman tsare wannan littafi to su mutane fa da suka yi kokarin kashe Isa alaihi salam na ɗaya mutanen shi bani Isra'il ba ma bani isra'il ba wato limaman addinin yahudanci suka suka kulla wannan makirci a kashe shi suka haɗu da mutanen romawa masu mulki lalle a kashe shi suka mai makirci babban makirci amma latsirar da shi ba su kashe shi ba to annabin ƙarshe ya zo in annabin ƙarshe ya zama irin hanyar isa alaihi salam da addini na ya mutu amma don Allah ya tabbatar shi ne al'aziz al-hakim al muktabir sai ce wannan annabin kai ba zan yadda ba wai ka ba da wani kunci in an abin nan a'a ka yaƙi wa'in kafuran kuma ka yaƙi wa'in nan munafukan wa gulus alayhim kuma ka tsananta musu domin wannan gaskiya zan tsere ta har an busa ƙaho ba wanda zai mutum ba wanda zai musu akwai kafurai domin isa ya ya sha fama da su ba wanda zai musu akwai munafukai domin isa alaihi salam ya sha fama da su judas to in har annabin Allah annabi ne na gaske ya za yi kuma Allah annabin karshe Allah ya bari a lalata risalar shi haba mutane shi yasa annabi ya ce umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha allah na an umurce ni ga umarnin nan in yaƙi mutane sai sun yi kalmar shahada amma wa'annan nas su ne al-mushriku ahlul kitab kuma Allah ya ce a'a ka yaƙe su har sai sun ba da jizya ba za a tilasta su wala ikra fi din domin suna da addini ahlul kitab suna da din wannan yahudiya wannan nasraniya wannan suna da addini ba a canja addini amma mushriki fa mushriki bai da addini shi dole zama immal islam In al-fira imma to da Allah ya ce ma annabin shi ya ki kafurai domin ya tabbatar da addinin nan wannan gaskiya ne kuma وكأي min nabiyin qatala ma'ahu رديون kafirun. annabawa da yawa sun yi wannan jihadi cikin su Musa ya so ya shiga Baitul Maqdis da jihad su mabiyan shi suka ki har sai da Allah ya fito da annabi Yusha yayi yakin jihadi yana nan rubuce a cikin littattafan su jihad to me yasa annabi kashe ba zai jihadi ba bambanci shine wannan annabin Allah ya kallafa a kan shi la tukallafa illa nafsaka wa harridil mu'minin jihadi a wurin annabi ko da shi kadai tak zai fita Allah ya ce dole sai ya fita ka kwadaitai da mu'minai to sai gashi duk cikin abin da aka faɗa na zuwan wani annabin ƙarshe da yake cikin taura da injil nasu na yanzu ba na asali ba ma sai gashi wani sifa da suka zo da shi ƙarshen zamani suka ce littafin revelation chapter ta sha tara ƙarshen zamani sama za ta buɗe wani mutum zai sauko kan farin doki wannan mutumin nan da zai sauko kan farin doki sojoji rundunar sojojin da ke cikin sama za ta sauko tare da shi za su yi yaƙi yaƙin nan za su yi yaƙin dauloli kingdoms za su gama da wayannan kingdoms ɗin mutuwar da za a yi har tsuntsaye za su samu abinci wato eh, matattun mutane suna ci wannan labarin a cikin injil yake sannan bayan shekara dubu ɗaya da fitowar wannan mutumin bayan shekara dubu ɗaya akwai wata ƙabila sunanta gog and magog koko ya ajuju wa ma'ajuju za su fito su kame duniya gaba ɗaya shekara dubu ɗaya bayan wannan mutumin yana na cikin bible wannan mutumin suka ce he will make war zai yaƙi yana da wani takobi da ya fito daga bakin shi mai kaifi wayannan wanda ya san tanabbu'at wato abin da ake faɗa zai faru Allah na tuttu sauransu abu dan munafiki kada ya canja siffar zaka gani to za zamu gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba Isa ba wasu wanda suke tawili lokacin da aka rubuta bible kingdoms da suke a wannan zamani guda biyu ne wato romawa da farisa Passions, romans and Passions, su ne kingdoms cikin babin an ce kingdom ana nufin romawa ko ana nufin farisa to ga bible ya ce a cikin mafalkin da annabin su ne ko waye ne ya yi ba a san mazdar shi ba cewa wannan mutumin da zai zo kan dokin nan da rundunonin sojojin sama za su biyo shi zai yaƙi wa'annan kingdoms in ya halaka su yau wa ya halaka roman kingdom wa ya halaka persian kingdom Ba ka da makawa sai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine domin a can ma ya ce zai yaƙi wayannan kingdoms ɗin da kuma sojojin shi mabiyan shi bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci yazo ya gama da fashiya ya gama da romawa aka fatattake su har andalus fashiya kuma aka fatattake su har afghanistan ƙasa gaba ɗaya ta koma ƙarƙashin musulunci wato rundunar sojojin musulunci shine abin da babu ke gaya muku domin Allah tabbatar da wannan gaskiya ashe siffar manzon Allah ta cewa alamun manzon Allah cewa na gaskiya ne shine daga Allah yake Allah ya bashi karfin da zai iya rinjayen wayannan manya-manyan garuruwa shine alamun shi to yanzu sun samu muna inkari a a a no there is no jihad in Islam there is no fighting in Islam sun samu muna inkari la there is jihad in Islam amma jihad against who ana yin jihadi ne a ga wa'anda suka kafirta masu son kashe isa alayhi salam masu son makirci su din nan ai suna su ne kuma suka zo suna so su yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ce yaƙe su kuma allah ya yaƙe su kuma ya ba su nasara wannan nasarar da ya ce shi ne ya zama alaman nubuwa annabi ta cika ta tabbata kuma annabi ya ce in kisra aka kashe shi bayan shi ba kisra in hirakl shugaban roma kashe shi ba kun ga wayannan daulolin Allah ya rusa su gaba daya kuma ba wanda ya rusa su sai musulunci ashe wannan ya tabbata cewa musuluncin nan shine addinin gaskiya sannan kuma wannan jihadi kuma shine alaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi kuma aya nan wahayi ne aka mishi cewa yi wannan jihadi wannan karo musulunci ba zai bar kafirai da munafukai su lalata wannan risala revelation na gaske na ƙarshe Allah ya ce ba zai bari ba shi yasa ake jihadi to bayan na faɗi wannan maƙiyan Allah za su yi laɓewa da kalmar jihadi su zo su ɓata musulunci domin shi musulunci kamar yadda Allah ce cikin farkon sura qatilu wa matal kufur innahum la imana lahum musulunci shi ba da mutane masu rauni yake yaƙi ba kangararru shugabanni masu hana ruwa gudu da su yake yaƙi duk kuma lokacin da aka samu wani ya kangare ya ce zai hana musulunci gudu jihadin shi ya zama wajibi domin musulunci yana ba kowa yanci lakum dini kuma din amma an samu kangararru su su rika danne mutane su ga gaskiya to wannan har yau har tashin kiyama jihadi yana nan amma laɓewa da jihad mutum ya yi ɓarna cikin ƙasa wannan ba musulunci ba ne domin Allah ya gaya mana wa minan nas man buka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam a cikin mutane wanda buka qawluhu fil hayatid dunya a cikin mutane a rayuwar nan ta duniya annabi akwai ƴan su magana su za su sha'awa kuma ka rantsewa yana shaida da Allah to irin wa'annan ya zaka gane su فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنص والله لا يحب الفساد in ya juya irin wayannan mutane sun juya zaka ga suna banna fasadi cikin ƙasa suna halaka shuka suna halaka dabbobi to wanda addinin da bai so dabba ma a halaka balle dan adam wallahu la yuhibbul fasad daga fasadin zaka gane ko jihadi ne ko ba jihadi bane saboda haka wayannan samarin da suka fito da sunan jihadi a wannan zamani ko da sun zo sun ce muna so mu kafa daular musulunci ne mufsiduna ne domin daular musulunci an fito da ita an wajabta ta ne don ta kare addinin yana jariri shi musuluncin da kanshi ya ce za a zo wannan khilafan nan da ta kare musulunci har ya girma ya balaga ya fito addini ya zama ya tsayu ba a tsoro addini musulunci ce wannan daula za ta rube za ta koma mulk adud mulkin danniya an haka kuma abin ya faru an kai wani lokaci da halifofi na musulmai irin majlis maimakon karatun ayoyin Allah a shi'ar a kawo mawaƙi a kawo ganga a kawo mata bayi su ta rawa wannan khalifar rasu. kana kujera khalifa ana shaye-shayen giya ana kide-kide an kai wannan hali sannan duk lokacin da malami ya fito yana wa'azi yana tsare annan addini domin annabi ya ce al'ulama warasatul anbiya malamai su ne masu gadon annabawa domin su suke tsare addinin duk lokacin da malami ya fito su wa'annan sarakunan hulafa din suke kokarin halaka shi daga wanda za su daka daga wanda za su kulle daga wanda za su kora duka a imma fuqaha namu sai da suka wahala da wayannan shugabanni daga wanda aka wulakanta daga wanda aka kulle daga wanda aka dake shi har sai da su ma ita khilafan maimakon ta tsare addini sai sai ta zama addinin ne mushkil wato addini bai da mushkila kamar khilafa shi Allah ya ta hankuri sai da shekara dubu ɗaya ta yi sai Allah ya wargaza ta amma addini na nan tsaye domin malamai na nan wannan al'umma ba za ta gushe ba sai Allah ya fitar da malaman da za su ka bayyana addini yanda yake saboda ka yau in yaro ya fito ce a'a muna so mu kafa khilafa tsaye khilafa ga khilafa al-abbasiyya mutane quraish mutane bani hashim sun yi wajen shekara ɗari biyar suna mulki mai suka tsinana tunda yazid bin walid bin abdulmalik tun daga gare shi daular musulunci ta fara rauni ta fara ragewa har zuwa wannan lokaci da muke ciki shine kuma khalifa ƙurashi na ƙurashi na sha biyu in ka duba su daga abubakar zuwa shi shine na sha biyu wanda mutane suka da khalifa ne kowa ya ijma'i akan shi amma wanda ba a yadda ba wannan ba za ta tashi ba domin innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay duk wanda suka raba addinin annabi ba ruwanka da kowane bangare tafi al'umman nan tana nan karkashin khalifa ɗaya kawai goma sha biyu bayan wannan yazid bin al-walid din nan bayan shi ba a taɓa samun khalifa ɗaya duk musulmi na ƙarƙashin shi ba har yau shine na sha biyun su kuma saboda haka yau in yaro ya zo ya ce maka ah, eh, za mu yi jihadi za mu kafa khalifa to ga waɗanda suke gabanin ka sun fika alheri sun fika sanin larabci sun fika komai sun kasa kai yau kai ne za ka iya ba za ka iya ba saboda haka fattakullaha mastata'atum ka duba zamanin da kuke yi mu duba menene za mu iya mu yi Allah ba zai tambaye mu abin da ba za mu iya ba wani zai ce ah, nuqatil sabbita shari'at Allah eh shari'a Allah wajiba ce akan mu shi ma fattaqullaha mustata'atum kun ce ana so a shari'a muna so mu shari'a to gashi mun bude makarantu ku zo ku yi shari'a ma ba su iya ba nan Kaduna nan akwai lokacin da aka ce ana neman alƙalan shari'a musulunci ana neman wajen saba'in wajen ashirin suka yi apply ashirin da da aka zo ana interview bai fi biyar shida suka iya kwalifai ba duk sauran ga sunan kawai irin shahadan nan ce ta makaranta ina alƙalan ina malaman da za su shari'a saboda haka kada mu laɓe da maganan jihadi eh akwai jihadi a musulunci amma kada mu laɓe da shi ko muna ɓarna a cikin ƙasa ya kamata abin da yake jihadin wannan zamani yanzu abin da aka cuci musulmi da shi shine an su baya a ilimi ilimin nan na addini da kuma ilimin nan na ilimin duniya saboda haka yanzu babu wani jihadi da ya ilimi domin kana da ilimi nan ne zaka kare addininka nan ne zaka kuma kare kanka daga kafirai kuma nan ne zaka kare kanka daga munafukai munafukai su da mun shubuha suke jihowa in kana da ilimi qur'ani sunna za ta warware maka shubuhan munafiki in kana da ilimin ka kuma kafiri bai da sabil a kanka domin me abincin mai zo daga hannunsu makaman mu daga hannunsu, komai namu alatun mu daga hannunsu, me yasa mun tsaya muna bacci me yasa ba za mu yi namu ba ashe yanzu kenan ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun abin yake wajibi yanzu a jihad in ka ji yaro ya ce na samu college of koko faculty of engineering mechanical wannan mujahidi ne ya fi min yaro na can sambisa tare da ak4 ya kashe a kashe shi yaro ya ce maka na shiga faculty of uh, architecture wannan mujahid ne fi sabilillahi ya fi min yaro a cikin eh, sambisa domin shi za su su gyara mana gida su muna masallatai su gyara mana hanyoyinmu yaro ya zo ya ce mu yana faculty of medicine yana koyon medicine ce a ah, wannan fi sabilillahi domin zai warkar da mutane yarinya ta ce tana nursing masha Allah mujahida ce mu'mina ba'duhum awliya ba'd nan ne jihadi yake a yanzu a wannan zamani domin makami ya kai yanzu bai da amfani ko kai a tamigom aikin banza ne in kai a tamigom yanzu sai zama maka musiba yadda za ka tsare wani bai zo yi amfani da shi ba musiba amma mu tsaya mu yi ilimi mu ilmantar da mu to wannan shine jihadinmu kuma na wannan zamani domin kowane zamani da ta jihadi saboda haka kada musulmi su yi inkarin jihadin annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce alama ce ta injil kuma alama ce ta annabcin shi kuma abin da ya faɗa gaskiya ne ya miyana ta a sunnan shi cewa ai ko shi jihad kuma qur'ani gashi yanzu aya mun karanta inda Allah ya ce mata ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina wa ghlul alayhi kai tsanani akan su saboda haka musulmai ku bar jin kunyan wannan amma mun yi bayani cewa ba ruwan musulunci da terrorism terrorism shine ka kashe mutum bare ka kashe mutum innocent ka kashe civilian ko ka kashe mutumin da ba a yaƙi da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qatala nafsan mu'ahadan lam yara ra'ihat janna. duk rai da aka yi alkawali da ita za zo na da ita lafiya wannan ran da mushrika ce ka zo ka kashe shi alhali akwai alkawali tsakaninku na zaman lafiya to ko ƙarshen aljanna ba za ka je ba saboda haka yanzu an ɗaure duniya da alkawarruka da yawa tsakanin al'umma a ƙasar nan najeriya tsakanin jiha da jiha sannan tsakanin najeriya da ghana tsakanin najeriya da chad tsakanin afirka da da sauran duk duniya ɗinke ta da alkawali yanzu baya halatta ka ga mutum ka kashe shi in ka kashe shi ko ƙanshin aljanna ba za ka je ba shine jihadinmu na musulunci abun da yake rage yanzu shine mu yi ilimi kuma mu nuna ma mutane fuska ta musulunci mai kyau domin su dawo su bi Allah su bauta mishi Allah shirya da mu yana cewa mutum ne ya samu labarin an ga watan eh. kuma ya kwanta da niyyar lallai tashi da asuba zai niyya sannan kuma ya ci gaba da azuminsa amma sai Allah ya kaddari bai tashi ba har san da gari ya waye alfijir ya keto yana taka tukata alfijir sai ya tuna to ya azumi shi na wannan lokaci shi da aka ga wata eh. ya kwanta akan an ga wata ko ko ya kwanta ya samu labarin sanarwa an ga wata ya samu labarin sanarwa an ga wata cikin dare eh, kuma yayi niyan cewa insha Allahu zai tashi da azumi haka haka ya zai ta da azumi insha Allah to dama duk wanda ya kwana da niyyar azumi yana da wannan azumi amma wanda ya kwana ba tare da niyyar azumi ba to bai da azumi kuma ba a yadda mutum ya kwana cewa in an ga wata to ina azumi wannan azumi ne ranar shakka hmm.